Whoa, whoa, whoa, whoa, shorty, I'm hot. I'ma hit that like a man cannot. I got the internet why you want my hotspot. They never pop off Watch out, I'm the god. Whoa, shut the f up or I'ma f up your day. I need my man, you clear young with you clear gay. Don't hit my phone, get the fuck out my way. I don't need no fake friend, I got 90k on my hand, 100 band. Say again, what's your name? Uh, tell your friend, uh, you a lame, goddamn. Same, same, different. Sung my my god rain. Take my tip, play my game. I'm the king, kiss the rain. Put the little boy in the dirt. Fuck your, your mama, fuck what you heard. Never Wanna be me, but you dumb, man. told me why your life so stuck ជីវិតវាមិនអស់ចាតែវាគិតតែអួតដាក់ឯងនៅមួយកន្លែងអោយស្គួតនឹងអំនួតវាគិតតែខ្លួនវាមានតែមួយនៅលើលោកកង្កែបក្នុងអណ្ដូងចង់ធ្វើស្ដេចនៅលើគោ Whoa shorty I'm hot I'ma hit that like a man can't know I got the internet why you want my hotspot They never pop off for a child I'm the god Whoa, whoa, shorty, I'm hot entire mankind not I got the internet but you want my hotspot They never pop up, watch out, I'm the god Whoa I'm good and I'm bad. I'm good with the flow, but I'm bad in the bed. Come to my condo if you kitty wet. Ngút tất ai hơi hơi ông coi cho một plate. God I just want a headshot ចេញទៅវាឆ្ងាយនៅ ទីនេះគ្មានចំណត់មានអាសហាយនឹងហ៎មានមានមានមានហេ Hold up Swing it up ខ្ញុំនៅក្រៅបើវាខានហែងឲ្យមុខមកមិនសិននិយាយតែសម្លេងបែបបណ្ដោយមក player មើល true ដល់កញ្ចៅរៀនថកគុំកកយកប្រយ័ត្នតាមសៅថងទៅមីនិយាយចំពាន់ Smoke with me no you can get a joint with me no you so the lawn number 1 on top yeah got a lot of more សម័យតាំងពីទុយកាត់លប់រំដាប់យល់ game ក៏ game ខ្ញុំកំពុងតែប្រញាប់ដៃតែពីមុំមីខ្ញុំចេញតែពីស្វាហាប់លូតប្រោះបោះជាភៀនខ្ញុំកំពុងតែហោះស្រាប់ជ្រុបសម្រាប់នឹងគេឡាយក៏ប៉ុន្តែមិនដែលបានដល់សាយវាគ្មានថ្ងៃអាទិត្យណាសម្រាប់ខ្ញុំវាជារឿងពិតមិនអាចប្រកែកទៅតែងើបតន់ចិត្តនៅក្តៅស្អីធ្វើមិនកើតត្រូវទុកមួយឡៃបញ្ជិញកម្លាំងដូចចេញទៅច្បាំងតាំងចិត្តឲ្យខ្លាំងរឿងដូចជាដែក វាក៏ធ្វើឲ្យបានកុំខ្វល់នឹងសម្ដីពួកអ្នករឆាណាមក King Dope មានមួយចានស៊ីមួយចានដាក់ទៅមុខកុំអស់សង្ឃឹមពួកអានឹងវាមិនប៉ុន្មានអេនេះគឺជាផ្លូវដែលត្រូវទៅគេតម្រូវឲ្យយើងចាប់កាន់សៀវភៅមើលឲ្យជាក់ញាក់ចិញ្ចើមអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសួរតែត្រៀមហើយឬនៅបើសិននៅត្រូវតែទៅ Whoa, shorty, I'm hard. I'ma hit that like a man cannot. I got the internet, but you want my hotspot. They never pop up. watch out, I'm the god. Whoa, whoa, shorty, I'm hot. I'ma hit that like a man cannot. I got the internet, but you want my hotspot. They never pop up. watch out, I'm the god. I hit that like a man can't not. I got it in the net, why you want my hotspot? They never pop off, watch out, I'm the god.